Book 2 Yetmiş yedi. سبعة وسبعون Bir şeyler sebep göstermek. Üç. يعلل شيئا رقم ثلاثة Turtayı niçin yemiyorsunuz? لماذا لا تأكل الكعك؟ Kilo vermem lazım. لأنه يجب أن أنقص وزني Kilo vermek zorunda olduğum için onu yemiyorum. لا آكل الكعك لأنه يجب أن أنقص وزني Neden birayı içmiyorsunuz? لماذا لا تشرب النبيذ؟ Daha araba kullanmam lazım. لأني يجب أن أقود السيارة. Daha araba kullanmak zorunda olduğum için içmiyorum. لن أشرب الخمر لأنه يجب علي السياقة. Neden kahveyi içmiyorsun? لماذا لم تشرب القهوة؟ Soğumuş. لأنها باردة Onu içmiyorum çünkü soğumuş. لا أشرب القهوة لأنها باردة Neden çayı içmiyorsun? لماذا لا تشرب الشاي؟ Şekerim yok. لا يوجد سكر Onu içmiyorum çünkü şekerim yok. لا أشرب الشاي لأنه لا يوجد سكر Neden çorbayı içmiyorsunuz? لماذا لا تشرب الحساء؟ Onu ısmarlamadım. لم أطلبه İçmiyorum çünkü onu ısmarlamadım. لم أشرب الحساء لأنني لم أطلبه Eti niçin yemiyorsunuz? لماذا لا تأكل اللحم؟ Ben vejeteryanım. Ana nebati. Onu yemiyorum çünkü ben vejeteryanım. La akulul lahm li'annani nebati.